poimen kai kyon ta probata sainon. Poimen echon kyuna pamegethe, tu utoe eios ta embrua kai ta aposneis conta ton probaton paraballein. Kai de pote eis elthuses eh, tes poimnes, ho poimen theasamenos ton kuna prosionta tois probatois, kai sainunta auta eipen al o hutos ho theleis su tuutois epitai sai kefalei genoito pros andra kolaka ho logos eukairos